Ei, tio eletrizante! Ei, tio eletrizante! Ei, tio eletrizante! Toca aquelas marcantes que o meu pai chora! Pra começar assim, papai! Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Pra gente chegar aqui na Domingueira, top do Caribe, Rob Passat nessa pegada, nesse estilo. Tocando de tudo pra galera, bora pra cada daquele ping-pong gostoso demais. E você vai curtir até seis da manhã. Abre Passat e não deixa eu começar. Bora, toa! Vai, eletrizante! Olha a primeira! Olha a primeira! Olha a primeira. Robson. Robson. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Vamos dançar, Caribe! Tudo que eu quero é me rever. Meu amigo Alan, ele e a Dani tá aqui com a gente. Um forte abraço, viu, Alan? Eu não me vejo mais me entregando ao você feriu meus sentimentos. Aí mentiu! Mentiu, me sua vez logo, viu? Manda o áudio pro teu ex e pra tua ex. E diz assim agora. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro não o André. quero mais. Ele e o Fernando. Magoou, da Segúria. Galera da Carroça é Festa, um forte abraço, viu? De mim, o que bem quer, que bem quer. Como foi, não sei, de me entregar muito feliz. Estava com muita saudade de você, minha gerente Luciana. Você, faz falta. minha gerente Luciana. Agora. Juro Estamos sob comando da gerente Valéria. Tá tudo em casa. Bora, Rodrigo Carvalho. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente como quis ser mulher. filho da Alcaida. Ele é a Carlinha, seu grande amor. Está aqui com a gente comemorando seu aniversário, né, Dieguinho? Um forte abraço. Aqui no seu parceiro Júnior. Opa! Meteoro, me Galera também da barbearia Top VIP. Uh! Mega Robson. Robson! Na bolha do Caribe, vai! Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar. empresário Caco. E a primeira dama, Bruninha, tá com a gente. O meu empresário Carioca. Ele ao é lado do meu parceiro Heitor Lobo. Fala, Heitor! Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. Leandro Borges, amiga Thaís Barbosa, tá aqui comigo. Alô, Fagner! Estou, quero te encontrar. Tá aí, não? Te namorar. Olha só a primeira dama. Alô, Ingrid. Tenho um amor. Meu amigo Negão. Noite, empresário Negão. Desperta meus sonhos. É tão profundo. Fábio Santos, Gabriel Nunes. E toda a galera da cabanagem tá comigo. Disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver. <laughs> Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca. Meu empresário Daniel do e Bola sorte! Tá comigo também! Tá junto da palma. Meu empresário Xande da Sky, não é isso? Minha amiga Tereza. A Jennifer tá por aí também, um forte abraço! Alô, Falcão! Falcão Laçador! pudesse existir é indiscutivelmente Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã os empolgados na nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção que marcou a nossa. Meu amigo Bola faz gostoso. O gordinho sensação de Quaraci, né, Bola? Me conta aí, Bola. Me conta desse teu olho de boto. <laughs> Foi opinião. meu amigo Caio Bobinho, tá comigo também. Machucou o Diego GDK que tá aí. o Léo GDK. Um forte abraço, viu, Léo? Na sua decisão, ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Meu amigo Charles dos Fanáticos também tá aqui com a gente. Um forte abraço, viu, Charles? O Marcílio Rodas, empresário. Forte abraço, Marcílio. Alô, Irã! Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava com muita esperança. Pega meu robô. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente. Renanzinho, e aí, Renanzinho? Realmente. O Poro. A opinião. Tô sabendo uma tua, viu, Poro? Se machucou. Porque simplesmente. Depois a gente conversa, baixinho. Frequente, Fala, Cássio, tô lhe vendo. A decisão. Hum. Splash Banda. E toma, toma, toma o segundo. Toma, toma, toma, toma, toma na tirar. Toma, toma, toma, toma, toma na tirar. É um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Onde você tá, minha filha? Onde estás? Estou a procurar. diz assim: você possa me notar. Estou você sua volta, só você. Uma rota será que é amor? Aonde ele chegar? E pega a moreninha, e pega a lourinha, e bota pra dançar, e bota pra dançar, e bota pra dançar. Vai dançando! Vai, eletrizante! Vira, professora Andréia, já tá pela retaguarda e a Ellen. Quando você escutar, bora Ellen. Sei que você vai lembrar dos momentos que passou. Meu amigo, tudo. Alancino Fox, Adriana Desguiada, Nova Valera, Rivilha e a galera de Quaraci, forte abraço. a tocar. E no domingo, viu? Círio de Quaraci tem um robozão lá na Vila Show. Bora se preparar. Douglas BH. E aí, empresária Nubia Alves. Doug Playboy. Quando eu escutar, guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, uma emoção. É o som. Guerreirão, tô tentando parar Vou metralhar seu coração Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite te encontrei. Junior. E hoje estou apaixonada por você. Quando achei que em minha vida não encontraria mais Em quem pensar quando as canções fosse escutar Um abraço aí pro José e a mulher do cabo Então em quatro frases de confidência Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E quarto, eu sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, e você? Vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O Super Pop vai mostrar pra você. Meu amigo Urso da Hyundai tá com a gente. Forte abraço, é Esse amor. Com Super Pop, DJ Cedson e Juninho. Todas as luzes. Marcílio Rodas. Fogo pra declarar toda essa emoção. Alô, Irã. Eu grito ao som do Super Pop não desisto nunca mais desse amor. Essa noite Meu amigo, a pega fit pesadelos. E o nosso amigo DJ Juninho tá com a gente. Forte abraço, Xará. Eu não pertence a ti, meu coração é só teu. bairro da Terra Firme, firme, periferia de Belém do Pará. Ali surgia um DJ que veio para revolucionar e criar tendências, tendências no movimento das aparelhagens. Com o passar do tempo, criou seu nome e ganhou respeito pelo seu talento e hoje é um dos DJs mais considerados no mundo das aparelhagens, conhecido como o eletrizante do Pará. E agora com vocês. E agora com vocês. O DJ. DJ, DJ Júnior. Eletrizante. Eletrizante. Avisa todo mundo que o eletrizante chegou. Alô, Caribe Vitória! O eletrizante já chegou. Tum, o eletrizante já chegou. Cheguei! E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Mais pólvora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga pra cima. Ei, Hoje não. Joga, joga, joga, joga, joga tudo pra cima. Joga, joga pra cima. Vem comigo. 3, 2, 1, agora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Oh! Já, já! Oh! Acelerou? Mas acelera mais um pouco, vai. DJ Lohan que Explode o bagulho. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Pra puxar o seu cabelo te dá estapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma. Vai, moleque doido, doido. Vem, moleca doida, vem pegar tua tapinha. Vai, moleca doida. Vem pegar tua tapinha. Vem, moleca doida. Vem pegar tua tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe, uma tapinha. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, Joga pra cima! Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Moleque doido, vai moleque doido.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 Planejou um assalto preto, planejou um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Só caçando, só caçando, só caçando, só caçando. Para de brava, mambina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é surtada, muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. amigo Ronaldo da Oi. Ele, o Neguinho. Fábio Santos, o Bruno. E o Gabriel. Tá comigo. E o show do Rubens. Só que brincar com meu coração. Mas eu sei, a quem se faz, a quem se paga. Quem em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Você chorar me pedindo perdão. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Pode sofrer. Luara Beatriz. Que nunca mais Bora, Luara. Vou voltar pra você. Pode chorar. Pode sofrer. Que nunca mais. Olha a Ruana Castro. Tá pra você. Você acabou de me perder. Bora, Thaís. Cadê o Fagner? Tá aí já. Pincel. Cadê o Wagner, Japa? Vai, Leandro Borges! Vai, Carioca! Quarentou! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai. Júnior. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai. Júnior, Júnior. Pode, pode, pode sentar. Júnior. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô me dá em você.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 É se eu fiz paz morena e paz loira do olhazão. É se eu fiz paz morena e paz loira do olhazão. É se eu... Gordo da pracinha. Loira do olhazão. É meu amigo Renan Cel tá por ali, fala Renan. É se eu fiz paz morena e paz loira do olhazão. É se eu fiz paz morena e paz loira. De orelha. É se eu fiz paz morena morena. Olha que chegou o Rafael da Lanche. É se eu fiz paz morena. Na mesma hora, pai. É se eu fiz paz morena e paz loira do olho azul. É se eu fiz paz morena e paz loira do olho azul. Vai começar o duelo, o copo treme mais um. Alô, galera do Passagem! Não. Passate aqui no Caribe. Grande, Passate, Passat moral tem. O som dos moleques doido. Vamos lá. DJ cega. Moral e Clancinho. Físico e Dieguinho. Miriane. Batidão. DJ Adriano Mix. Das produções Ai, ai, ai, amor. Júnior. Júnior. Júnior eletrizante. Roubaste meus... Ai, eletrizante! Não assim sei como explicar a atitude deste nascente. quero que tu gema, minha filha. Geme, geme, geme, vai. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Deixa, deixa, deixa. Quero saber de uma coisa. Acredita que o Pai Sandu vai ganhar a Copa Verde? Dá um grito aí! E quem acha que o Cuiabá vai dar uma pisa no Pai Sandu, dá um grito! E quem acha que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, dá um grito! Quem tem um amigo corno, dá um grito! quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Robinson! Vai pra puta que pariu. Segunda vez. toma, toma, Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Meu grande amigo Igor, toma, toma. toma, o Thalisson, toma, toma. Lá da TI Produções, um forte abraço. Toma, toma, toma, toma. Agora, peru! No novo Mega Love Song você vai se apaixonar. É o Mega Love Song. E Produções. Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu momentos inesquecíveis que passamos você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na E a minha tormenta ao lado esquerdo comandando tudo. Oh! Ao lado esquerdo. meu amigo Biel. Quero me divertir. Hoje eu vou conseguir. O Mauro. Eu quero ficar com você. O novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. Estúdio TI Produções. DJ Thales Barcarena e DJ Produções. as meninas de coração olham pro bolo e falam assim: Gordinho, desse jeito cê me deixa louca.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 Se não tiver de logo, ela nem olha pra você. de pra boca, agora eu tô de peça. De meia, eu tô comendo várias tecas. Ela é demais, não queria agora quer me dar tá só porque eu tô de pistola. quando o dragão passa de O meu amigo Falcão, o homem da laçada aqui no Robin, né, Falcão? Forte abraço aqui do seu parceiro Júnior. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levantou levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio.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 Apaga tudo que o show vai começar, vai começar. Apaga tudo que o show vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robin? hobby, vai pro hobby. Quem é hobby, vai pro hobby. E quem é hobby? Vai pro hobby. E quem é hobby, vai pro hobby. China. You wanna get bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, Vai doidando, Júnior, vai! Mega Robson. Mega Robson. Novinha, vinha, vinha. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. As que tem doida quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. As que tem doida doida. O show já tá num grau, o show já tá num grau, o show já tá num grau. O show já tá num grau, grau aumentar o grau e tu lembra um pouquinho agora, vai. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Meu amigo Natan já tá na área, né, Natan? Forte abraço. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Aí não vai. não, não vai, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um pouco Gordo da Brasília. Te deixei só. E aí, gordo? Sei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda e hoje, segunda-feira, tem muito mais aqui no Caribe, viu? Rob no Caribe, toda segunda. Vem curtir, vem dançar, vem com o Rob. Duas paixões me dividem. É por dinheiro, ou é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder não dá, não. Eu vou perder o luxo que o outro me dá. O Dedê fez, tá na área. Malzinho Rodas também. Meu amigo Malzinho tá na área, né, Malzinho? Não me abandona, viu, garoto? Tudo confirmado de segunda? Batidão! Tendências! que nem. Mas eu comigo, bora, Léo! o netinho, foi? Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. Professor Andréia! O meu amor vou te dar. E a Glauci, minha amiga Ellen vai ser pra sempre. Até a lua eu vou buscar. uma reiva pra te dar de presente. A Glaucia era tá rave. vem aqui. Era supirudito. Vem. Tem uma reiva. Eu sou o gênero. toca, toca, toca, toca, toca, toca, libera o play. Não sei o que acontece com meu sentimento. E aí, puro? Gasto e Vido. Forte abraço. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Tudo que olho. Queimadíssimo! Tereza proibiu. Tudo uma parceria com a Tereza agora. Filha patroa agora é ela. Te amo demais, te amo demais. Meu amigo Daniel do Caribe, boa sorte! Eu sempre vou te amar. O homem do CNPJ mais bombado de Coraci. O amor nos faz pessoas. O bola fica atrás dele, porra. Não sei o que é. É uma besteira, né, Bola? Sentimento. Bora, Dieguinho. Dieguinho da Al-Qaeda. Do meu pensamento. É isso, meu grande amor. E aí, Xande? Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Mas tudo que olho faz lembrar você. Meu amigo Júnior, e aí, Júnior? Te amar até que eu não queria. Alô, segurança! Ah, mas o que eu vou fazer se não tem solução? MBA! Peça e acessórios! Te amo! Fique comigo! Demais, te amo demais! Te amo demais! Eu sempre vou te amar, Eloá! aniversário também do meu amigo Ronald. Nem meus sonhos, é só vejo você. Vem que tá no beijo lá no camarote, meu filho. Vai que tu tá igual o Smurf com esse cabelo. Por que te ver tão longe, dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim, vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção. José. Mas sozinho estou, só não posso explicar. E carioca, cadê o HL? É destino mudou nossa felicidade. Porque meia não bate. É doido, é? O que eu Leandro Borges. Minha amiga Thaís Barbosa. Coloca no telão aí, Fagner Loja, minha amiga Thaís Barbosa, garoto. Diego da Pedreira. E aí, Diego, não me abandona. E aí, Heitor? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças. Que faz, Heitor? Vem, diz pra mim que também me amou. Vem, me fala... Um pra cima, um pra cima. Não me abandona, papai. O nosso que tá completando 25 aninhos hoje, né, Dani? Parabéns, Dani! Quero o Alan, o Delso, a Jenny, o Diego, a Kelly, a Thaís. Alô, Clarissa, alô, Alessandra! O Douglas e a empresária Nubia Alves, o Doug Playboy. Eu errei de amar, diz por quê? Manda! Manda! Os Brothers! Manda. Os Carinhas! Cara a cara com o sucesso! O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson. O robô mais lindo do século! Que é isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com ela. Galera do Preto, vem Lá da Cabanagem, um forte abraço, viu? Vai! Vai! Ah, o que, é que é isso? As novinhas do baile entrando. Olha que delícia! Que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar. e soca, soca, toma, toma, bate, bate, toma, bate, soca, soca, toma, toma, bate, bate. O Scooby louco, soca, soca, bagulho doido, aqui o Rob, né, Scooby? Com vontade, soca, Cuidado que ele te pega. Pega, meu robô. Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. E doida! E doida! E doida! E doida! e doida, e doida, e doida, e doida. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Da, da, da, da, da, da, da, down, down, down. surgir agora. Marca Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram Paris, eu não sei o que aconteceu.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 Ih! só caçando puta, bonezinho pra trás só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando. O que, que ela gosta? Tá, mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, soca, soca, soca, soca, soca. O que ela quer? Puta, soca, soca, soca. Tirinha, confessado? Nós puta. Moreno tatuado, com cara de bandido, nós é um perigo, nós é um perigo. Cara, cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara Junior. por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Quem sabe canta? os amiguinhos que tá de PT, se não tiver potando você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tu pegando várias delas. E ela me aeta tá demais.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 Parabéns, meu amigo Dieguinho da Alcaida. Quem namora. Vou imitar o tá beijo, comissário. Chamando probleminha aqui na Chamando probleminha. O nosso parceiro, o de freio, daí com a gente. Ele, meu parceiro Daniel do Garimão da Sorte, também da toda a galera aí. O nosso brother, Ronaldo. Ronaldão. Lá da empresa Olha e o Negão, Fábio. o Bruninho também dá todo mundo. Navinha, Bora, Renan. Desce na vinha, desce na vinha, desce na vinha, desce na vinha, desce na vinha mandar você sobe na via. Solta de solta de rã. Eu sabia que ela viria. E você? De longe sinalizou pra mim. E aí? Tá lotado de mina gostosa. Mas você. É o meu parceiro Caco do Pop. Ele. Eu tô chapado. A primeira dama Bruna também tá no circuito com a gente. Meu parceiro. Tá meu Leandro tá Borges. Tá Thaís Barbosa. Bora, meu parceiro Carioca Dormindo. Bota pra cima aí, garoto. Alô, Heitor. Bora, Natan. E ela vem sacolejando a bomba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar. Essa aqui, Rona Castro dá valor. Botar dona, meu. Tá Dá-lhe botadona! e ela vem, sacolejando a raba na frente do seu. O meu amigo Mamute lá do Cineral. Tá aqui com a gente na barba. Botar dona, meu bem, só botar meu bem. Aí olha o troco do Black Nova. E aí, meu parceiro Falcão, também tá comigo. Swing doidando! O parceiro Lanzinho, ele, meu parceiro Rodrigo. Alô, Léo, pra cima! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Sabe que tá aí, Júnior? O nosso parceiro Ney, poucas ideias. Ele, Japona, lá do Tapanã também tá comigo. Quero me meter na relação vale a pena dar. Rapaz, o Ney tá se escondendo dos brothers. Mostrar pra ele que hoje tu tá é bem demais. Parceiro, parceiro Ney. Ele... Gente nossa, gente nossa. Tu é capaz, então. Força junto o balde, nós mete o louco. Alô, Caio vai, do Rock! Vai, olha o troco, tu vem ficar comigo. E do lado esquerdo, também tem um pouquinho de tormento aqui, ó. O Biel, o Denzel, meu parceiro Marlon também tá comigo, doidana. Esse Marlon enjoado que eu esqueci o nome dele. Tu é doido. É doida, é Esquece o nome de todos, mas não esquece dele, por favor. Pelo amor de Deus. E nosso gerente da Royal Black, o meu parceiro Hernani, o Diego GDK, o Leonardo, também tá comigo doidando, valeu! Gente nossa, parceiro do cobiçado também! chururu. Aí quem tem um amigo feio, aponta pro teu amigo feio, olha aí, vai. Eu, era feio e ninguém me queria. É, tu me olha, Júnior. E eu desce me. Tu é doido? Eu sou da boca agora. Comprei uma moto, pego as novas. Renan Celta no camarote, Júnior. me adora. A jovem. Tudo por conta dele. E não passa nada, né, Nai? É. Tudo por conta do homem, meu irmão. Alô, te orelha. Para botar tudo pra cima, Júnior, daquele jeitinho, daquela pegada. Do jeito que a minha amiga Lorena Becker vai dar valor. Ailson Nandas, o Breno também tá todo mundo doidando. Carlinha Monteiro, alô Dieguinho da Alcaida pra cima, Júnior. Fico muito mais agressivo quando tô cheio de tesão. Muito mais agressivo quando tô cheio de tesão. Ah, se for aplique, vai sair na minha mão. Se for aplique, vai sair na minha mão. Já deu recado. Se for aplique, vai sair na minha mão. Falei que tava com tesão e que as ideias eram retas. Tava... O Mauricinho tá comigo, alô Maurício. Se é malzinho, dá tá todo mundo. Se fudeu, ficou careca. Mas escuta essa. Se fudeu, ficou careca. De novo, hein? Falei que tava com tesão e que essa ideia era reta. Eu... E aniversário do André da Disco Pizza. Era reta. É hoje e é amanhã, meu irmão. Não se gracinha né, hoje.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 Tá- Bora pra cima. Milhão, sabe por quê? Sabe quem tá aí, Júnior? Ela só dá papada. Gordinho da Bracinha. Ela só dá papada. Olha quem chegou. Agora o homem é o rei dos lanches. Diego da Pedreira e Dedé do Feixe, meu irmão. Tá comigo, doidão. Bora, bora, Diego, bora, Diego. Toma, toma. Esse é DJ Guga, tem meu respeito. O, mole, o moleque é brabo, as mina tonda. Essa é música do Heitor. pede não ah. obrigado. Esse é, Esse é o Heitor. tem meu respeito. O, mole, o moleque é brabo, as mina tonda não pra da tapinha, vai. Tem uma reiva, tem uma reiva. Ele Bonitinho. Esse é o DJ Guga, é o pica do momento. É o DJ Guga, é o pica do... a Tormenta, primeira dama. Antes de gozar, ela já... Tão... Ao lado, sempre. Ah, antes de gozar, ela já tão agradecendo. Ah, nunca vi de errado. Todo, todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar... Tu já sabe, Alex, vai levar chumbo. Gaiteiro, toca o um negócio aí. Vai. E daqui a pouquinho tem a volta do Passat. O meu parceiro Cassiano, ele o Carlito Silva. O vereador e deputado do Tabanã. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente, porque nós é cachorrão. Nós tumultude, nós encosta para. O André do Ninho do Gavião também tá comigo, alô André. É tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara, e eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. Olha o Renan. No final do. Aquela pegar. Alô, Poro! Eu gosto. <laughs> Sabotando tudo, bora. Sem gracinha. Dois. Eu sou DJ Guga E esse é aí é o MSP Sabe que tem com a gente a galera do Palafita E falando em Palafita, sexta-feira agora Tem vibe do cobiçado lá no Palafita Junto com a Viviane Batidão E banda Fruto Sensual Grava tudo aí, Railson liga nessa música aí, meu filho, vai! vou confessar. Eu tô pagando as putas, tô pagando na primeira, mas não pago na segunda. Vou te explicar qual é a da parada. Primeira vez eu paguei, segunda ela quis dar de graça. Chama, Queria ter dinheiro pra isso. As amigas da surfistinha, chama, chama, chama. Toda a galera da carroça é festa. Chama, do ladinho direito, aqui. Tem festinha com o Google, é só putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Com o é só putaria, putaria, putaria, putaria. E toda a galera do bonde das maravilhas aqui com a gente, valeu. Festinha, chama, chama, chama chama, chama as amigas da sufistinha, Chama pra orgia, que hoje tem festinha. Com o Guga é só putaria, putaria, putaria, putaria. putaria. Com o é só putaria. Alô, Fagner! Putaria, putaria, putaria. Cuida aí, viu? Vou te explicar, quando tu for me Luara Beatriz, pedir um bar. minha musa de mosqueiro. Mama de quatro, empinando o rabo. Mama de quatro, empinando o rabo. Mama de quatro, empinando o rabo. Aí, bebê, vou te explicar. Luxo. Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robinson. A nova era espetacular chegou. Já já aí tem a volta do passagem, viu, gente? Bora celebrar a galera do passagem aí. Já já tem a volta do passagem, depois o Robin volta. E assim vai até seis da manhã. Bora tocar um pouquinho assim, vai. Gustavo Lima, show de avião. Oi, embaixador, fala comigo, bebê. Como é que faz agora? Tá do seu coração. Rio de Janeiro, povo bonito. dinheiro em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Saudade de Goiás. eu te uso e te devolvo pro seu titular. Meu irmão! Seria um cheiro essa aqui o Natan bate uma saudade da casa dele. Não bater sem beat forte. É doido, Natan. Discreto, enxergar seu sentimento em corpo. A Leandro Bosch começa a lembrar das criações de porco, de gado, de galinha. Sei. Quem tem lá em Goiás, em Tubiara. Rico milionário, cara, meu irmão. Manda! Essa é do performático. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Faz o performático. Como é que. Ontem estávamos tocando lá no interior do Marajó. Como é que faz? Quando Desgraçado veio no escuro, tá de cara com um porco. Quando o amante quer ser algo mais. Quase ele vira um macaco subindo uma árvore, desgraçado. Assim. Eu sei que só faz amor selvagem. Quando esse é lobisomem, diz que ele falou. Quer é acordar sem maquiagem. <laughs> Ele falou: hoje tem rock de DJ. Ai, dá batida, dá batida. Essa aqui o meu parceiro Heitor Lobo Júnior. Faz até ele esquecer de quando ele era pobre e falou pra mim. Rico milionário, né? É doido, é. Ele falou assim, cobiçado, hoje só é meia. Aí tu já sabe que o resto é problema e meio, né? Meia no bate, ele falou meia Isso. não bate. Rapaz, essa tem o Passat, alô Sassá, tudo certo por aí, meu filho? Essa saca deu Claucinho, Sassá. Eu olhei, olhei pro Claucínio, eu pensei que fosse Lohan com aquela roupa. Gimes, Gimes. É, o Claucínio tá boçal aí, não toca mais, não, é? É, é, é. Ah, é? <laughs> Rapaz, esse passagem, bora lá! Nossa última! Vamos senhora! Essa aqui, ó! O cara pega o periquitinho, dá um giro no cangote e diz: Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu. O Fábio diz que essa é a música do Vasco. Uma vez, e quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. E Caco! Quero Vai na Bruna e diz assim pra ela. fica O carioca Tormento tá apaixonado. E eu fico Bateu no peito e disse agora vai. Professora Professor Andréia. Fica Lembra de quem, André? Milo, me Hoje o Alex veio com a primeira dama. Ela rompeu fronteiras lá em Benfica e tá aqui ao lado. Gente, vamos passar a bola pro Passat, viu? Depois volta pra cá, depois vai pra lá até 10 da manhã. Ô Sassá, pra cima, galera do Passat!